قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبin sema tembeeni ulimwenguni kisha mtazame ulikuwaje mwisho wa wanaokanusha kulliman ma fis samawati wal ardh قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم anfusahum fahum la yu'minun Sema ni vya nani viliomo katika mbingu na katika ardhi Sema ni vya Mwenyezi Mungu yeye amejilazimisha nafsi yake kurehemu hakika atakukusanyeni siku ya kiyama isiyokuwa na shaka waliojihasiri wenyewe hawaamini walahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul alim na ni vyake viliotulia usiku na mchana naye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua ul aghayra allahi at يتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين Sema, je, nimchukue rafiki mlinzi asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi naye ndiye anaelisha wala halishwi? Sema, mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza wa wenye kusilimu na wala kabisa usiwe miongoni mwa washirikina. Ul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim, sema mimi naogopa adhabu ya siku kubwa hiyo ikiwa nitamwasi Mola wangu mlezi. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahima wa dhalika alfawzul mubin. Siku hiyo yule atakayeepushwa nayo adhabu hiyo atakuwa Mwenyezi Mungu amemrehemu na huko ndiko kufuzu kulio wazi. Wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara basi hapana kukuondolea hayo ila yeye. Na ikiwa akikugusisha kheri basi yeye ndiye mwenye uweza wa kila kitu. وهو القاهر فوق wa huwa alhakimul khabir, naye ndiye mwenye nguvu juu ya waja wake na ndiye mwenye hikma na mwenye habari zote. Qul ayu shay'in akbar shahada, qulillah shahidun bayni wa baynakum واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل إنما هو إله واحد وإن إنني بريء مما تشركون Sema, kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa? Sema, Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye shahidi baina yangu na nyinyi. na nimefunuliwa Qur'ani hii ili kwayo ni kuonyeni nyinyi na kila inayomfikia ati kweli nyinyi mnashuhudia kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu wapo miungu wengine sema mimi sishuhudii hayo sema hakika yeye ni Mungu mmoja tu nami ni mbali na mnaowashirikisha alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون wale tuliowapa kitabu wanayajua haya kama wanavyowajua watoto wao wale waliozihasiri nafsi zao hawaamini Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii waambie hawa makafiri, nendeni pande zote duniani, mzingatie vipi maangamio yaliyokuwa mwisho wa wanaowakanusha mitume wao. Uzingatie ni vyema mwisho huu na hatima hiyo. Ewe nabii, waambie hawa wapinzani, nani mmiliki mbingu na ardhi na viliomo ndani yao? Wakiemewa, wape jawabu ambayo hakuna nyingine, nayo ni hakika mwenye kuvimiliki vyote hivyo ni Mwenyezi Mungu peke yake wala hana mshirika na yeye amewajibishia mwenyewe rehma kuwarehemu waja wake kwa hivyo hawafanyii haraka kuadhibu na anakubali toba yao hakika atakukusanyeni siku ya kiyama ambayo haina shaka waliozipoteza nafsi zao na wakazipelekea kwenye adhabu katika siku hii ni wale ambao hawamsadiki Mwenyezi Mungu wala siku ya hisabu ni vya Mwenyezi Mungu vya kila zama kama ilivyokuwa vyake vya kila pahala. Naye ndiye mwenye kusikia kila la kusikiwa na mwenye kujua kila la kujulikana. Sema ewe nabii, mimi simfanyie yote kuwa ni Mungu na msaidizi, isipokuwa Mwenyezi Mungu Allah tu. Yeye peke yake ndiye aliyeziumba tangu mwanzo mbingu na ardhi kwa nidhamu isiyokuwa na kiigizo kilichotangulia. Naye ndiye mwenye kuwaruzuku chakula waja wake wala yeye hahitaji kwao chakula. Sema, hakika Mwenyezi Mungu ameniamrisha niwe wa mwanzo wa kusilimu na amenikataza kumshirikisha yeye na yeyote mwinginewe katika kumwabudu. Sema, mimi naogopa nikienda kinyume na amri ya Mola mlezi wangu na nikamuasi nisije nikapata adhabu ya hiyo siku ya shida. Mwenye kuepushwa adhabu hii siku ya kiyama, basi Mwenyezi Mungu amemrehemu na huko ndiko kufuzu kuliko thibiti kulio wazi. Mwenyezi Mungu akikupatiliza kwa ovu, basi hapana wa kuliondoa hilo ila yeye mwenyewe. Na akikupa kheri, basi hapana awezaye kuirudisha fadhila yake, kwani yeye ni muweza wa kila kitu. Yeye ndiye mwenye kushinda kwa uwezo wake, aliye juu juu ya waja wake, aliyesifika kwa hikma katika kila alifanyalo mwenye kuvizunguka kwa ujuzi wake vinavyoonekana na vinavyofichikana. Ewe nabii, waambie hao wanakukanusha na wanaotaka ushahidi wa utume wako, kitu gani chenye ushahidi mkubwa na chenye kustahiki kusadikiwa kuliko vyote? Kisha uambie, hakika Mwenyezi Mungu ndiye shahidi mkubwa kushinda wote wa kushuhudia baina yangu na nyinyi katika ukweli wa haya ninayokuleteni. Na yeye ndiye aliyeteremsha hii Qur'an ili iwe ni hoja ya ukweli wangu. Nipate kukuhadharisheni nyinyi na kila itakayomfikia habari yake. Nayo ni hoja ya kukata inayoshuhudia ukweli wangu kwani nyinyi hamwezi kuleta mfano wake. Waulize, hivyo nyinyi mnaitakidi kuwa Mwenyezi Mungu ana miungu wenziwe? Kisha uambie, mimi sishuhudii hayo, wala sisemi hivyo, wala sikukubalieni kwa hayo. Hapana shaka wa kuabudiwa kwa haki ni Mungu mmoja na mimi ni mbali kabisa na hayo masanamu mnayomshirikisha naye. Tuliowapa vitabu vya mbinguni Mayahudi na Wakristo wanamjua vyema Muhammad na ukweli wa utume wake kutokana na hivyo vitabu vyao vya Biblia kama wanavyowajua watoto wao waliozipoteza nafsi zao hawakubali yale wanayoyajua. Kwa hivyo hao hawaamini.